Molimo ga da nam podari korisno znanje, da se okoristimo tog znanja, da ga primijenimo u svome životu i time popravimo svoj život na ovome svijetu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovom serijalu emisija upoznajemo, saznajemo kako na koji način trebao bi se obhoditi svaki musliman, kako na koji način treba se obhoditi svaka muslimanka sa svojim roditeljima, sa svojim bračnim drugom, sa svojom djecom, sa svojim bližnim iz rodbine, sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima, s muslimanima, ostalim, s nemuslimanima, pa ne samo i sa ljudima, već dakle s drugim, drugim svjetovima. Naša lijepa vjera dini islam sve je to precizno regulisala. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu pojasnio je i također njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa praktično pojasnio sve te kuranske smjernice, savjete, upustva, kako se obhoditi prema kome, Allaho poslanik alihi salatu sallam pretočio je u svoj život, u svome životu pokazao kako konkretno sprovesti te kuranske ajete. Mi se, evo već duži, emisiji, duži niz emisija, bavimo obhođenjem supružnika jednog prema drugome kakvi supružnici trebaju biti u braku da bi taj brak bio beričetan, da bi taj brak bio koristan i za jednog i za drugog supružnika, da bi oni u takvom braku osjećali sreću, zadovoljstvo, smireno, spokojnost, rahatluk, kratko rečeno, da bi živjeli u rahatluku. U ovom serijalu, dakle ovom kraćem obhođenju supružnika jednog prema drugome, govorili smo prije svega o osobinama. Kakvi trebaju biti supružnici? Dakle, osobine njihove. Kakav treba biti suprug? Kakva treba biti supruga? Koje osobine trebaju izgraditi kod sebe? Jer očekivati brak funkcionalan, da ne kažem savršen, nema savršenog braka, ali dakle lijep, beričetan, koristan brak u kojem čovjek se odmara, gdje čovjek priželjkuje da se vrati kući i da svo svoje vrijeme, maltene većinu svoga vremena provodi sa svojom porodcom, sa svojom suprugom, sa svojom djecom, to ne može dakle preko noći. I to ne može da nam neko drugi dođe i uredi takav brak, već mi, konkretno i muškarci i žene, moramo se potruditi na izgradnji takvog braka. Ako želimo sreću, ako želimo rahatluk, ako želimo da živimo smireno, spokojno, onda dakle trebamo se boriti svi za takav brak. Pa smo govorili o osobinama supruga i osobinama supruge. Dakle, moraju oni kod sebe imati određene osobine. Ako nisu s tim osobinama došli u brak, ako se prije nisu izgradili, onda obavezno, ako žele da žive u braku, da taj njihov brak potraje, da bude beričetan, da se u njemu lijepo jeli, osjećaju, onda dakle moraju te osobine neminovno izgrađivati u braku. Isto tako, da bi brak opstao, da bi lijepo živjeli supružnici u braku, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je obaveze i jednoj i drugoj strani. Dao prava i jednoj i drugoj strani. Muž ima svoja prava, žena ima svoja prava. Međutim, isto tako, kao što imaju prava, moraju imati i obaveze i najmanje da bi se brak sačuvao, da bi brak bio sretan, makar dakle prividno te obaveze moraju se izvršavati. Muškarac, muž mora svoje obaveze izvršavati prema ženi i žena isto tako mora svoje obaveze izvršavati prema mužu da bi brak koliko toliko bio sretan, makar prividno. I sve ovo što nam je Allah propisao, što je stavio u obavezu i muškarcima i ženama, to nam je propisao radi naše koristi. Dakle, da bismo živjeli u braku, da bismo živjeli sretnim životom, da bismo bili zadovoljni. Zato, dakle, trebamo se odazvati tim obavezama. Trebamo poštovati prava. Mi počesto poštujemo prava onoga na ulici, pa počesto u savremenu doba poštuju se prava i drugih na ulici, ne samo ljudi, Međutim, u porodici, u braku, ne poštuju se prava koja je Allah subhanahu wa ta'ala propisao jednima i drugima. Izmišljaju se na nova prava, pokušava se brak formirati na nekakav novi modern način, obaveze, prava, naturiti nekakve nove, zasigurno ne. Allah dželavala sve nas je stvorio i on najbolje zna kakvi smo i kakvi ćemo biti kao što je poznato iz akajskih knjiga, knjiga koje se bave vjerovanjem, objećenjem, kada se govori o stvaranju čovjeka, kada se govori o Allahovoj odredbi, kaže se i mi vjerujemo, vjernici vjeruju u to, istinski vjernici vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala prije nego li nas je stvorio, znao sve o nama. Kakvi ćemo biti? Pa je Allah objavljivao vjeru, slavo propise, obavazivao nas, davao nam prava onakva kakva odgovaraju nama, našoj prirodi. Zato zasigurno ono što je Allah dželavala propisao, to je najbolje za sve ljude. Allahov zakon je najbolji zasigurno zakon za sve ljude. Prije ili kasnije ljudi će shvatiti da dakle Allahov dželavala zakon, njegovi propisi vode jedino do pravde pravednog postupanja. Pravda je da svakome daš njegovo pravo i to Allah dželevala najbolje poznaje koliko je čije pravo, kada, u kojem vremenu, mjestu treba mu dati. Zato dakle, vjernici, govorimo prije svega o vjernicima, a i svi drugi ukoliko žele da žive sretnim životom, rahatlukom u braku sa svojim suprugom, sa svojom suprugom, sa svojom dječicom, neka čitaju Allahu uđelevala knjigu Kur'an i Kerim. Neka čitaju hadise Allahu od poslanika alihi salatu wasalam u kojim se spominje organizacija braka. Kako organizovati svoj život u braku. Pa dakle, ovo što ćemo sada spomenuti od obaveza žene prema mužu, to nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao dostavio u svojoj knjizi i Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam također pojasnio bilo dakle riječima, bilo svojom, svojom praksom. I zasigurno budemo li se držali ovih prava, budemo li izvršavali ove obaveze prema svome bračnom drugu, zasigurno ćemo živjeti sretnim životom. Naš brak će biti zasigurno beričetan jer Allah sve što nam je propisao, propisao je u korist nama. Pa tako, muž kod svoje supruge ima veliko pravo. Muž kod svoje supruge ima ogromno pravo. Naprotiv, proučavajući sve te šarijatske tekstove koji nalažu ženi kako da se obhode, kako da se žena obhodi prema svome mužu, islamski učenjaci proučavajući sve te šarijatske tekstove kažu da nakon Allaha subhanahu wa ta'ala I svakako Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, muž ima najveće pravo kod žene. Nakon Allaha jalla vala, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, muž ima najveće pravo kod žene. Dakle, ima veće pravo čak i od njenih roditelja. Jer, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم muškarci vode brigu o ženama zato što ih je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao jedne na drugima i zbog toga što oni svoj imetak izdvajaju na njih. Oni se staraju, brinu o ženama. Sve što im je potrebno, muškarci, odnosno muževi, im obezbjeđuju. Allah subhanahu wa ta'ala muškarce obavezao time da sve što je potrebno ženi, za normalan život. U braku muž je dužan shodno svojim mogućnostima da ju to obezbijedi. Ne smije se pravdati, ne smije se izvlačiti, ne smije se skrivati i slično, već dakle doista mora se potruditi da joj obezbijedi svojoj ženi ono što joj je potrebno za normalan život. I o tome ćemo, ako Bog da, obavezama muža prema supruge također govoriti. Prema supruzi svojoj, kako muž da se obhodi, o tome ćemo također govoriti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da muškarci vode brigu. Ne samo po pitanju imetka, već također i po pitanju časti žene, po pitanju njenog odgoja, po pitanju njenog znanja i ostalog. Dakle, oni su iznad žena, vode brigu o ženama. Oni se staraju, oni se brinu. Ženi ne smije ništa da fali. Ženi ne smije ništa da nedostaje. Mora da se brine o njenom znanju, o njenom napredovanju, o njenom odgoju da bude odgojena, mora da čuva njenu čast, mora da joj obezvijedi sve, o tome uglavnom govorit ćemo. Na drugoj strani, žena znači treba da shvati da muž kod nje ima najveće pravo. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala muž ima najveće pravo. Šta ovo znači? Ovo znači odmah da pocrtamo na početku da iako muž ima ogromno pravo kod žene ukoliko nešto zatraži od nje, što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, žena mu se ne smije odazvati u tome. Ukoliko muž traži od žene nešto što je Allah zabranio, vjernica to ne smije ispoštovati. Sviđalo se to nekome ili ne. To nam je Allah dželavala tako propisao. Jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Nema pokornosti stvorenju makon bio, dakle čak i muž koji ima ogromno pravo kod svoje supruge, nema pokornosti njemu u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ukoliko muž nije zadovoljan da mu se žena pokrije, da žena pokrije se, kako se pokrijevaju istinske vjernice, da se pokrije neupadljivom odjećom, da se pokrije pravom mahramom, ne dakle šarenom, šalićem i ostalo utegnutim hlačama i ostalo, ne. Ima dakle šariatska nošnja za ženu ima svoje uvjete koji se moraju ispuniti. Da je široko, da nije prozirno, da nije upadljivo i slično. Da nije namirisano i slično. Pa dakle, ukoliko je zabranjuje takvo oblačenje, ukoliko je ne dozvoljava da klanja, žena se ne smije u tome pokoriti mužu. Treba da se pokrije i treba da klanja. Treba da se pokrije i treba da klanja. A on treba da se poduči da je u tome svaki hajr, da je u tome svako dobro. Da mu žena bude pokorna, Allahu subhanahu wa ta'ala da klanja i da pokrije svoje tijelo od pogleda, požudnih pogleda drugih. On se ženio za sebe, tu ženu nije doveo da je drugi mjere gledaju, prate i da priželjkuju. Zato, dakle, iako muž ima ogromno pravo kod svoje žene, ako nešto traži od nje što je Allah dželovala zabranio, ona to ne smije ispoštovati. Nakon toga, došli su brojni hadisi, riječi Allahovog poslanika, alihi salatu, samo kojima se pojašnjava koliko je to pravo muža kod njegove žene. Pa u jednom od hadisa, kod imama Tirmizije, kod Ibnu Hibana, kod Bejheqija i drugih hadis je dobar ili vjerodostojan. Pojedini islamski učenjaci su ga ocijenili dobrim, a drugi vjerodostojnim. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da sam ikome od ljudi naredio da padaju na seždu drugim ljudima, da je dozvoljeno da čovjek padne na seždu drugom čovjeku, pred drugim čovjekom, da je to dozvoljeno, naredio bih ženi da patne na seždu svome mužu zbog njegovog prava kod nje. Allahu akbar. Da sam ikome, dakle da je dozvoljeno, a poznato nam je da je sežda jedan od najvećih pokazatelja poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada svoje najčasnije čelo, svoju glavu, najvisočije, najčasnije spuštamo na najniže mjesto time iskazujući poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'ala, iskazujući svoju potrebu za Allahom dželavala i onim što se nalazi kod njega. Pa da je to dozvoljeno ljudima da čine jedni drugima, da na takav način iskazuju svoje poštovanje dotične osobe, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, naredio bih ženi da padne na seždu svome mužu. Međutim, to nije dozvoljeno. Zato i nije naredio. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kada bi muž imao otvorenu ranu, zagnojenu ranu i žena to počistila, posisala svojim ustima, ne bi se mogla iskupiti za pravo koje muž ima kod nje. Ne bi se mogla iskupiti za pravo koje muž ima kod nje. Pokornost mužu, poslušnost mužu, udovoljavanje mužu, odazivanje njegovim zahtjevima, što muž zatraži od nje, a to što traži je dozvoljeno, nije u koliziji sa Allahom subhanahu wa ta'ala narodbama ili zabranama. Odazivanje takvim zahtjevima mužu, pokoravanje mužu, je jedan od razloga, sigurnih razloga ulaska u džennet. Dakle, svaka vjernica, koja priželjkuje ulazak u džennet, neka se pokorava svome mužu, to je jedan od puteva, sigurnih puteva ulazka u džennet. Kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, kada žena klanja pet dnevnih namaza, ukoliko žena klanja pet dnevnih namaza, podne, ikindiju, akšam, jaciju, sabah, dakle ima svih pet namaza, ustrajava u njima i posti mjesec Ramazanu, i čuva svoje stidno mjesto i pokorava se svome mužu, bit će joj rečeno uđi u džennet na koja god hoćeš vrata. Ženi koja klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, vodi računa o svome izgledu, vodi računa o svome stidnom mjestu, ne oblači se razvratno, ne otkriva se pred drugima i pokorava se svome mužu, bit će joj rečeno sutra na sudnjem danu uđi u dženneta koja god hoćeš vrata. Također u drugom hadisu prenosi se od Husajna ibn Mihsana, od Husajna da je njegova tetka došla, imala je potrebu nešto kod Allahovog poslanika, alaihi salam, da ga pita, pa on pita nju, jesi li ti udata, imaš li ti muža, kako se ti obhodiš prema svome mužu. Pa nakon što je pojasnila svoj odnos prema mužu, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, pazi se dobro, pazi dobro kako se obhodiš, ponašaš prema svome mužu, jer doista je on tvoj ili džennet ili džehennem. Doista je on tvoj ili džennet ili džehennem. Služeći njemu, možeš ući u džennet, pokoravajući se, živeći lijep život sa svojim mužom, možeš ući u džennet sigurno. Ali isto tako, budeš li nepokorna, neposlušna svome mužu, makar bila poslušna i pokorna Allahu, makar klanjala, postila mjesec Ramazan, ali se razvratno oblačila. Izazivala ljubomoru kod svoga muža, ne slušala njega, izlazila iz kuće kad god ti hoćeš, dovodila sebi muškarce u kuću s kojima on nije zadovoljan. Mirisala se, izlazila, hodala ulicom, čaršijom, muž nije zadovoljan time, ne moj ženo, ti ne slušaš. Nećeš ući u džennet. Ući ćeš u vatru. Kaže Allah, poslanik alihi salatu wasalam. Dakle, pravo muža kod žene je ogromno. I ona ima, dakle, određene obaveze. Dakle, ono što je obavezna trebala bi maksimalno se truditi, nastojati, zalagati da ispuni svoje obaveze, da izvrši svoje obaveze prema mužu koji ima kod nje, pogledajmo koliko pravo. Pa, od muževih prava kod žene, jeste da ne izlazi iz njegove kuće bez njegove dozvole. Žena ne može da izađe iz kuće svoga muža gdje živi, boravi s njim, sve dok ga ne pita dok ne dobije dozvolu od njega. Dok on ne bude zadovoljan s njenim izlaskom. I Allah jalla dželle kaže: "Wa qarna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarruj I boravite u svojim kućama i nemojte se razgolićavati kao što su se razgolićavale žene u prvo pagansko doba u pojedinim tefsirima ovog kuranskog ajeta kaže se kako se to žene, kako su se to žene razgolićavale u prvo pagansko doba tako što su izlazile i miješale se sa muškarcima. Miješale se s muškarcima. Boravite u svojim kućama, imate i dovoljno posla u svojim kućama, trebate pripremiti lijepu atmosferu kada se vaš muž vrati umoran s poslom da ga lijepo dočekate u lijepom izgledu, da kuća bude očišćena, da bude namirisana, da se pripremi ručak ili večera kada dolazi, da on sa željom, sa žudnjom hita kući. Zna da ga tamo čeka njegova lijepa žena koja se dotjerala, nagizdala za njega, koja mu je sprijemila najljepšu hranu i ostalo. Pa dakle, od prava muža kod njegove supruge jeste da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole. I kaže šejhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da nije dozvoljeno ženi da izađe iz kuće bez muževe, bez muževe dozvole. Ukoliko izađe, bez njegove dozvole griješna je i prema Allahu, jer vidimo Allah Đalavala u ovom kuranskom ajetu traži od žena da borave u svojim kućama i također griješna je prema svome, prema svome mužu. Zatim od obaveza žene prema svome mužu jeste da mu se odazove u postelji. Kada muž pozove svoju ženu da ima odnos s njom, obaveza joj se odazvati. Dakle, ukoliko je čista, nije u periodu menstruacije, niti je dakle u periodu jeli, nakon porođaja. Poznato je li kada muž ne smije da ima odnos sa ženom. Ukoliko se žena ne nalazi u tom periodu, obaveza joj je se odazvati svome mužu. Došlo je u hadisu Ebu Horeire radijallahu ta'alan da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao kada muž pozove svoju ženu da imaju odnos pa ona to odbije, ne želi da udovolji njegovom zahtjevu, meleki je proklinju sve dok ne osvane. Na večer, kada muž pozove svoju ženu u postelju da ima odnos s njom, pa ona to odbije i on zanoći srdit na nju, meleki je proklinju sve dok ona ne osvane. Zatim, od obaveze žene prema svome mužu jeste da ga pita koga će pustiti u njegovu kuću i od žena od muškaraca svakako ne može da pušta one, osim one koji su joj iz bližnje rodbine, koji su joj mahrami, poznato. Međutim, isto tako i žena. Ako poznata neka žena u mahali haber nosa koja prenosi tuđe vijesti, prepričava, izmišlja, dodaje, doći će u tvoju kuću, pokupiće će mahane iz tvoje kuće, iznosit će, takva žena ne može da ulazi u kuću muž, pogotovo ako nije zadovoljan s takvim osobama da dolaze, žena ne smije pustiti takve osobe u kuću bez muževog pristanka. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam i doista je vaša obaveza Kaže ženama, doista je vaša obaveza prema vašim muževima da im se odazovete u postelji i da ne puštate nikoga u njihove kuće. Bez njihove dozvole, bez njihovog pristanka, da ne puštate u kuću onoga koga oni, koga oni preziru. Zatim, također, ukoliko žena želi da posti dobrovoljni post, treba da pita svoga muža. Muž je, dakle, prisutan, muž je kod kuće, žena treba da posti dobrovoljan post, treba da pita muža mužu, mogu li ja sutra da postim dobrovoljni post, ponedjeljkom, četvrtkom ili neki drugi, neki drugi dan. Mogu li da postim dobrovoljni post, jer možda muž ima potrebu za ženom u toku dana, možda ima potrebu za ženom u toku dana. Čuli smo dakle koliko je opasno ne odazvati se mužu u postelji, pa zato žena treba da pita, da traži dozvolu od svoga muža za dobrovoljni post, za obavezni u toku mjeseca Ramazana, muž se ne pita, to je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao, u tome je pokornost Allahu, ukoliko bi muž tražio od žene da ne posti u Ramazanu, dakle to nije dozvoljeno da mu se žena odazove u tome mora dakle da posti. Međutim, kada je u pitanju dobrovoljni post, kada je u pitanju dobrovoljni namaz na fila, dakle žena trebala bi da pita svoga, svoga muža. Zatim ne bi trebala da udjeljuje iz njegovog imetka ništa, sve dok dakle ne pita, ne zatraži dozvolu od njega. Kada zatraži dozvolu od svoga muža, tada dozvoli joj, može da udjeljuje iz njegovog imetka ili ukoliko zna da je on zadovoljan time, dakle, da nešto iz njegovog imetka udjeli u sadaku, počesto muževi nisu kod kuće rade, a neko dolazi, prosi, traži s nekakvim svojim potrebama, zahtjevima i ostalo, da im se udjeli, pa ukoliko žena zna da je muž zadovoljan, da bi on da je tada kod kuće, da bi on izdvojio, udjelio, onda, dakle, nema, nema smetnje. Zatim, obaveza žene je da hizmeti svome mužu i da hizmeti svojoj djeci. Obaveza je ženi da služi svoga muža, da mu hizmeti, da mu sprema hranu, da mu pere odjeću, pegla odjeću, dakle da održava kuću i ostalo. To je dakle obaveza žene po ispravnijem mišljenju. Možda ćemo čuti neke da kažu ne, ne, žena ima pravo da joj se obezbijedi služavka, da ona ništa ne radi u kući, ima služavka koja će služiti, sve spremati i ostalo. Ne. Ispravnije mišljenje, daleko, daleko ispravnije, naprotiv drugo mišljenje nije ispravno, jeste dakle da ispravno je da žena treba da služi svoga muža. Muž joj obezbijedio sve, krov nad glavom, hranu, jelo, piće, sve joj obezbijedio, odjeću, izdvaja na nju, liječi je, sve što joj je potrebno, ništa ne smije da joj fali. Muž, dakle, sve joj to obezbjeđuje i ona šta? Ona ništa ne treba da radi prema svome mužu, nije ništa obavezna, ne. Kao što, dakle, jedno ima prava, isto tako i drugo u braku ima svoja prava. Kao što muž ima svoje obaveze prema ženi, isto tako i žena ima svoje obaveze prema, prema mužu. Zatim, obaveza žene je da vodi brigu o muževom, kao što sam rekao, i metku, isto tako i muževom obrazu, odnosno časti, da ga ne kalja, da ne izaziva ljubomoru, da se razvratno ne obhodi, da dakle čuva svoju čast i time čuva čast svoga muža, da čuva svoj obraz i time čuva ču, obraz svoga muža. Također da bude zahvalna svome mužu na sve ono što joj on čini, što joj obezbjeđuje, što joj lakšava život, što udjeljuje, zarađuje i dan i noć. I rukama i nogama grabi da joj obezbijedi lijep život. Da joj obezbijedi normalne uslove za život. Žena treba da bude zahvalna svome mužu na tome. Rečeno je u hadisu nije zahvalan Allah onaj koji nije zahvalan ni ljudima. Nije zahvalan ljudima, drugim ljudima, običnim ljudima. Kako dakle? Da žena bude zahvalna Allahu nije zahvalna svome mužu Došlo je u hadisu, Allah ne gleda u ženu, Allah neće pogledati na sudnjem danu u ženu koja nije bila zahvalna svome mužu, a nije mogla bez njega. Da se razvede, da ode od njega, teško bi živjela, muku s mukom vodila, kraj s krajem jedva sastavljala. Ovako ima muža, on udjeljuje, udjeljuje na nju. Potreban joj je, međutim nije mu zahvalna. Ismijava ga, sa svojim ženama sklapom kada se sastavi, priča o svome mužu igore i smijava ga. On je ovaki, on je naki. Kad se vrati u kuću potpuno drugačija osoba, traži crkavicu, traži da ima svog imetka, traži da joj donese to, da joj donese to, a na drugoj strani nije zahvalna svome mužu može se ponašati na dunjalku određeno vrijeme, međutim na sudnjem danu pogledajmo šta je čeka. Allah je neće pogledati lijepo, to znači da joj nije ni lijep završetak na sudnjem danu, ženi koja nije zahvalna svome mužu, a ne može, ne može bez njega. I također, mnogo je još drugih jeli, obaveza žene prema mužu. Dovoljno je dakle i ovo što se reklo, dakle da se lijepo obhodi prema svome mužu, da se uljepšava za njega, da hizmeti svoga muža, da mu se odazove u postelji kada, kada je pozove, da kada hoće da čini neki od dobrovoljnih ibadeta, traži dozvolu od svoga muža da bude zahvalna svome mužu na sve ono što joj on čini, na sve ono što joj on o, obezbijedi. Nijukom slučaju ne smije uznemiravati svoga muža. Nijukom slučaju ne smije stavljati na brigu svoga muža ezijetiti ga, uznemiravati, otežavati mu život. Došlo je u hadisu kada god žena uznemiri svoga muža, a hiretske žene, hurije je proklinju i govore šta to radiš, Allah te ubio, on je samo privremeno kod tebe skoro, još malo, ostalo je vremena pa će se vratiti nama. Zašto ga uznemirava? Zašto ga jezijetiš? On je privremeno kod tebe. To malo vremena ne možeš da proživiš s njim na lijep način. Ne možeš da olakšaš mu život. Ako Bog da u našoj narodnoj emisiji govorimo i o obavezama muževa prema svojim suprugama. Šta su sve muževi obavezni prema svojim suprugama? I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ono što čujemo da radimo po tome. Jer nam dakle ove riječi šerijatski tekstovi iz Kur'ana i hadisa ništa neće koristiti ako ne budemo radili po njima, naprotiv to će biti dokaz samo protiv, protiv nas.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 Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallilahum ala nabina Muhammad wa ala alihi, wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.